beraz, eh, prokuradoreak eh, eskatu zuen e, behatzi urteko zigurra e, iratxe sorzabalentzat, jakinik e, korrekzionalean ginenez amarrekoa dela e, ematen altzuena, eta e, dukandu diskurtso bat aski ohikoa parketaren aldetik. Baina, ez zuena bat ere kontuten hartzen, hauzi osoan zehar, aipatu den testu ingurua eta bake prozesuaren eraikuntza saiakera 2005an iratsi iratxe eta David Pla, uh, eh, maigurrin atxilotu uh, zituztenean.